7-nido iymon keltirgan kishilarning Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishlikka, ularga o'zlarining gunohlarini o'zlarining gunohlaridan qutulishlik uchun oldi sotdi bo'ladigan bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan. Ya'ni u yerda endi qiyomat kunida insonning bir mulki yo'qki, oldi sotdi qilsa yoyinki bir qadrdon birodarlik bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari va bir birlaridan shafoat iltimoslar qilib yordam bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari infoq qilishlikka bo'lgan buyrug'ini qisman o'rgangandik. Ya'ni bu nido يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون نداسيدا alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishlikka buyurish insonni infoqqa chorlaydi ya'ni Alloh rizq qilib bergan narsadan infoq qilyapman deb inson tasavvur qilmoqligi kerak. O'zim vujudga keltirgan narsa deb tasavvur qilmaydi mu'min kishilar. Mu'min kishilar o'zlarining mulklarini Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsa deb e'tiqod qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo rizq qilib berdi va boshqalar uchun ham rizq berdi. ba'zi bir bandalarni sharaflik qilishligini, mukarram qilishligini iroda qildida, bir kishiga beradigan rizqning biror bir kishining qo'li orqali yetib borishligini iroda qildi. Mana bu inson beruvchi kishini mukarram qilinganligiga dalolat qiladi. U minnat qilishlikni yoniga ham borolmaydi. balki mo'min kishi o'zi dunyo qarashi Alloh subhanahu va taolo kishilarga rizq qilib berayotgan narsani meni qo'lim orqali berishlikni iroda qilib menga Alloh subhanahu va taolo mana bu berishlik sharafini berdi deb e'tiqod qiladi. Bu infoq haqidagi oyatlar Sura Baqarada salkam 3 bet bayon qilingan. Qayerlarga infoq qilishlik kerak? qanday suratda infoq qilishlik kerak mana bu ta'limi ilohiy bizlarga ta'lim bo'lmoqligi kerak bular biz shunga muvofiq infoq qilmoqligimiz kerak Allohning yo'lida bo'lishligi kerak infoq shayton yo'lida bo'lmasligi kerak shayton yo'lidagi bo'lgan infoqlar qaysilar Allohga osiy bo'linadigan yo'lda sarf bo'lgan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir shariat islomiya harom qilgan narsalar yo'lida sarf qilingan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir. Val kafiruna humuz zolimun oyati biz o'tgan darsimizda bir qisman qaytarib qo'yapmizki, demak, bu yerda kofir kalimasini kelishligi, kofirlar haqiqiy zolimlar degan kalimani infoq oyatidan keyin kelishligi shunga dalolat qiladiki, kufr faqat Allohni inkor qilishlikni o'zi emas, balki kufrun ne'ma Bu kufrun milla u islomdan chiqaradi. Ya'ni islomga kofir bo'lishlik bu insonni dinsizlar qatoriga qo'shadi. Ammo kufrun ne'ma ne'matga nonko'r bo'lishlik mana bu ham Al-kufru dunal kufr Imom Buxoriy ham al-kufru dunal kufr deb bob ajratganlar. Bu nonko'rlik, ya'ni kofir bo'lishlikning bir surati, Allohning ne'matiga shukr qila olmaslik haqiqiy bu zulmdir. Infoq oyatdan keyin kelayotganligi vallohu a'lam shunga dalolat qilsa kerak. Shuning uchun ham ayollarning o'zlarini turmush o'rtoqlarining marhamatlariga shukr qilolmaslikni ham hadis shariflarda kufr kalimasi bilan iste'mol qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid kunida ayollarga vallohu alam alohida bir mau'iza qilganlarida, yoki Eid kunida mau'iza qilganlarida aytdilarki ey ayollar jamoasi sadaqotlar qilinglar chunki ahli jahannamni ko'pini ayollardan ko'rdim dedilar shunda ayollarning ba'zilari savol qilishlarki sababi nima yo rasululloh deyishganlarda aytdilarki yakfurna kofir bo'lishadi yakfurna billah ollohga kofir bo'lishadimi yo rasululloh deganlarida yo'q yakfurnal ashir o'zlarining turmush o'rtoqlariga nonko'rlik qilishadi dedilar. Ya'ni shunda ne'matlarni bilishmaydi dedilar. Shu demak val kafiruna humuz zolimun umumiy suratda kelyapti, bo'lib ham infoq oyatidan keyin kelyapti. Allohning bergan ne'matlariga shukr qilolmaslik ham kufrning bir turi ekan. Agarchi o'z islom millatidan chiqarib tashlamasa ham, mana bu ayollarning turmush o'rtoqlariga shukr qila olmasligi mana bu ham jahannamga kirishlikka sabab bo'lishligini bayon qildi. Va hamda kufrning Allohning ne'matlariga shukr qila olmaslikning bitta surati Alloh yo'lida infoq qila olmaslik ham shukr qila olmaslikdir. Chunki shukr har bir narsaning shukri o'zining jinsidan bo'ladi. Tilni shukri Allohga shukr qilib til berganligiga Allohni zikri bilan, tilovat bilan mashg'ul bo'ladi va bu til bilan amr ma'ruf qiladi, nahiy munkar qiladi. Mana bu til bilan bo'lgan shukrdir. Qo'li borligiga shukr qilishlik bu qo'l bilan Allohning buyruqlarini bajarishlikka harakat qiladi. Alloh man qilgan narsalardan o'zini tiyishlik bilan shukr qiladi. Oyog'ining shukri ham Alloh buyurgan joylarga borishlik bilan, Alloh buyurgan joy buyurmagan o'rinlarga, balki Alloh qaytargan o'rinlardan bosh tortishlik bilan bormaslik bilan shukr qiladi. Mana bu ham ne'matlarga shukr qilishlikdir. Ne'matlarga shukr qila olmaslik nomko'rlikdir. Inson moliga moli davlat bo'lib Alloh subhanahu va taolo haloldan rizq berib, davlatman qilganligining shukri mana shu narsa moli davlatni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik islom bu bilan o'zining tamomiy kambag'al bo'lishligini talab qilmaydi. Birinchi o'ziga va o'zining yaqin kishilariga muruvvat qilishligini islom sadaqot kalimasi bilan ifodaladi. Ibda binafsika Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki o'zingdan boshlagin sadaqani. Ibda binafsika fatasaddaq alayha dedi. Ya'ni o'zingdan boshlagin, o'zingga sadaqot qilgin dedi. O'zining hojatlariga o'zining shariatga muvofiq yurishligi uchun sarf qilingan molni islom sadaqot kalimasi bilan ifodaladi. Ibda binafsika fatasaddaq alayha. Demak, inson islom istilohida o'ziga sarf qilib ham ajrlanadi mana bu undan oshgandan keyin yaqin qarindoshlarga deydi mana bu yaqin qarindoshlarga muruvvat qilishlik Allohning buyrug'i, Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan buni ham sadaqat kalimasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida ifodaladilar. Bun bilan ham ajrlanadi. Biz mana bu narsani tushunishligimiz bilan infoq qilishlik, Alloh yo'lida molimizni sarf qilishlikdan boshqalar bizni islomga qilgan tuhmatlarning bekor ekanligini bilamiz. Chunki ular o'zini birinchi sarf qiladigan molni afzalini o'ziga sarf qilishligini aytdilar. Insonning molini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinarun anfaqtahu ala ahlik. Uchga bo'ldilar. Birinchi Alloh yo'lida sarf qilingan mol va miskinga berilgan mol va o'zining ahllariga, oila a'zolariga sarf qilgan mol dedilar. Va shuning ichida o'zining ahliga sarf qilgan molni eng ajri katta dedilar. Nima uchun? jamiyatdagi hammasi kambag'allik muhtojlik muammosi har bir kishi o'zining oilasi qaramog'idagi kishilarni ta'minotini yetarli qila olmaslik natijasida vujudga keladi agar insonlar o'zlarining qaramog'idagi kishilarni yetarli miqdorda ta'minlasha olsalar bu jamiyatda muhtojlik bo'lmaydi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana mazmuniy ma'nolarni aytamiz eng xotamtoy bo'lgan odam fasal sadaqot qilib eng katta ajr oladigan odam o'zining ahliga sarf qilishlik bilan oladi deydi mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotgan vaqtda biz rizq qilib bergan narsani infoq qilinglar qiyomat kelib qolishligidan ilgari infoqqa buyurgan vaqtda birinchi inson o'zining ahliga sarf qilgan molni ajri ko'p bo'lgan mol ekanligini o'zining payg'ambari islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan buni o'rganadi. Shundan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki, biz xotamtoy deb kim aytamiz? Birinchi o'zini ta'minlagan va ahillarini ta'minlagan, shu ahillarini islomni o'rganish yo'lida farzandlariga infoq qilib yurgan kishining eng katta xotamtoy deymiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Alloh yo'lida ilm o'rganayotgan farzandlarini ham butun ilm o'qishlik yo'lini to'sib turib, ularni mol davlat topishlikka hali kamolot yoshiga yetmasdan turib, yoshligidan tamomiy dunyoga mashg'ul qilib turib bu topgan mol bilan katta ziyofatlar qilgan kishini bizni xalqimiz xotintoy deydi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular demayaptilar o'zining ahliga sarf qilgan kishi shuni ta'minotini yetarli qilgan odamni eng katta infoqi bilan ajrlanadigan kishi deb tanlaydilar biz mana bu nuqtani tushunmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotganda mana bu infoqqa rasul buyurdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining amaliy sunnatlari bilan buni ko'rsatdilar sakkizinchi nido استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين qur'oni الكريم mana bu oyatda iymon keltirgan kishilarga داخل qilyapti Alloh yo'lida infoqqa buyurgandan keyin bu infoqni oxiratga olib borishlikka va yo'lda oxiratga borguncha bu infoqning ajridan mahrum bo'lib qoladigan sabablarni balki buni bekor qiluvchi omillarni islom bayon qilyapti. Demak, biz Alloh yo'lida infoq qilishlik uchun birinchi molni pokiza topmoqlikka muhtojmiz. Ikkinchi bu infoq Alloh yo'lida, Alloh buyurgan joylarga bo'lishligiga muhtojmiz. Uchinchi bu infoqni Alloh yo'lida bo'lgan infoqni ehtiyot qilib o'zimiz mol davlatdan butun avlodlardan judo bo'lib yakka qolgan vaqtimizda shu moli davlat bilan birga ajri bilan birga bo'ladigan soatda shu narsani shu vaqtgacha ehtiyot qilishlikka ma'murmiz. E iymon keltirgan kishilar sadaqotilarni minnat va ozor bilan bekor qilib qo'ymanglar. Demak, sadaqotlarni bekor qiluvchi narsa nima? Birinchi minnat. Ikkinchi ozor. Ya'ni berilgan kishiga ozor berishlik. O'zining moli davlatini unga sarf qilganligini bilan zo'ravonlik qilib ozor berishlik sadaqotlarni bekor qiluvchidir. Uchinchisi moli davlatni infoq qilishlik Alloh buyurgan joylarga lekin riyo uchun qilinyapti. Alloh yo'lida infoq qilishlik o'zi qiyin. Alloh yo'lida infoq qilishlik muyassar bo'lgandan keyin inson uni suratida Alloh yo'lida bo'lsa-yu, riyo suratida bo'ladigan bo'lsa, qalbida odamlar ko'rishligi yo odamlar maqtanishligiga sabab bo'lishligini niyat qilishlik bu riyodir. Alloh subhanahu va taolo molini odamlarga ko'rsatib riyo qilib infoq qilayotgan odamga o'xshagan sadaqotilarni bekor qilib qo'ymanglar deyapti. Demak, odamlarga riyo qilib sadaqotini bergan kishining sadaqotlari botil bo'lib tugaganligida shak shubha yo'q. Shunga o'xshatilyapti. Arab tilida mushabbahun bih degan narsa o'xshatilgan narsa kuchliroq bo'ladi. Misol qilib aytsak, falonchining yuzi gulga o'xshaydi desak, guldagi qizillikka o'xshatsak guldagi qizillik kuchliroq uning yuzidagi qizillikdan bo'ladi. Qur'oni Karim bu yerda minnat bilan, azor bilan sadaqotlarni bekor qilib qo'ymanglar. Xuddi odamlarga riyo bilan sadaqotlarni qilgan odamning sadaqoti bekor bo'lganga o'xshagan. Demak, riyo bilan qilingan sadaqotning bekor bo'lganligida shak shubha yo'q. degan ma'no chiqadi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Riyo bilan sadaqot qilgan odamni Alloh subhanahu va taolo iymonida shubhali kishi deyapti. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasdan odamlar ko'rsatib infoq qilgan odamga o'xshagan infoq qilmanglar deyapti. Demak, uning Allohga va qiyomat kuniga bo'lgan iymonini shubhali deyapti. Lekin riyo bilan qilingan sadoqatning ko'rinishligi nihoyatda katta bo'lib ko'ringanligini, nihoyatda bu katta bir ajrlar mevasini berishligini Alloh subhanahu va taolo tamsil qilib, xuddi bu riyo bilan sadaqotlar qilgan odamning sadaqotini misoli katta bir silliq toshga o'xshaydi. U silliq toshning ustida tuproq bor. Tuproq, ya'ni chang, qalinroq chang yoki yupqa tuproq o'tirgan. Uzoqdan ko'rgan odam bu bir ajoyib bir adir unumdor yer bunga agar yomg'ir yog'ib agar sharoit bo'lsa juda ser unum unumdor bo'lgan joy deb e'tiqod qiladi shunday deb tasavvur qiladi lekin ustida tuproq bo'lgan bo'lsa tepadan tushgan odatda adirning ustiga qattiq yomg'ir yog'sa u yerdan ko'p narsa ko'karib chiqardi bu silliq tosh bo'lib ustida biror chuqurchog'i yo'q sofvan arab tilida silliq tosh ustida tuproq bo'lsa shu tuproqni ustiga qattiq sel yog'sa sepsiydan qilib qo'yadi ana bu yomg'ir yog'ishlik bilan odatda unumdor bo'ladigan yerda hosil katta bo'lardi lekin yomg'ir yoqqandan keyin u sepsiydan bo'lib hech narsa qolmaydi qilgan narsalardan biror narsaga riyokor kishilar qodir bo'lmaydi. toshni ustida biror hosil beradigan belgi ham qolmagandek, oxiratga borganda u siz riyokor odamlarning sadaqot ehsonlarini juda katta bir unumdor bo'ldi, serhosil bo'ldi deb borgan bo'lsangiz, siz sidon bo'lib qup-quruq bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo bu tamsilni bayon qilib turib vallohu la yahdil qawmal kafirin bular sadaqotlarni riyo uchun qiluvdi oxirat uchun qilmagan edi demak oxirat uchun qilmagandan keyin bular ollohgayu qiyomat kuniga iymon keltirmagan edi olloh bunday kofir bo'lgan qavmlarni iymonida shubhalik bo'lgan kishilarni olloh hidoyat qilmaydi mana bu haqdagi biz minnat va ozor haqidagi hadis shariflarni ba'zilarga murojaat qilar ekanmiz. Inson minnat bilan sadaqat qilishlikka shundan qutulolmaydigan olmaydigan bo'lsa, sadaqat qilmaganligi afzal bo'ladi. Chunki hadis shariflarda bayon qilinganki, va la la va lahum azabun alim. Uch toifa borki, Alloh ularga qiyomat kuni gapirmaydi. Ularga qaramaydi, ularni pokizalamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob bor. Birinchisi al-musbil izarahu. Ya'ni belidan faslida kiygan kiyimini oshirini bekitadigan holatda kiyib yurgan kishi. Birinchisi shu al-musbil izarahu. Izar kindigining pastiga kiyiladigan libosni aytamiz. Birinchi shu odamga Alloh subhanahu va taolo gapirmaydi, qaramaydi, qiyomat kuni pokiza demaydi. Mana bu birodarlar birinchi 3 ta baxtsiz odamning bittasi. Ikkinchisi va al-mannanu allazi la ya'ti shay'an illa mannahu. Minnat qiluvchi ko'p og'zidan doim minnat eshitasiz. Biror narsani bir kishiga bergan bo'lsa, minnat qiladi. Uni infoqi beminnat bo'lmaydi. Minnat bilan bo'ladi doim. O'zi asli arab tilida man shiran aytadi. Shira yaxshi narsa bo'lsa kerak deysiz, lekin hosil berayotgan narsaga shira hosil yaxshi narsa bo'lmaydi. Qaysi hosil berayotgan narsaga shira tushsa, albatta bu mevani yo'qotadi. Man deb arab tilida shirani aytadi. Minnat ham insonning ehson sadaqat daraxtiga tushgan shiradir. Mannon juda ko'p shira. Doim bitta meva, har bitta mevaga bitta shirani yopishtirib qo'yadi. Qachon bir narsa bersa, orqasidan bu meva bo'ldi, orqasidan bir shirani ham qo'yib qo'yadi. albatta har bir mevaga bir alohida bir shera bo'ladigan bo'lsa u mevani albatta yo'qotadi alloh subhanahu va taoloning huzurida baxtsiz bo'lgan odamlarning bittasi Alloh yo'lida infoq qilgan takror aytamiz bid'at yo'lida xilofi sunnat yo'lida ehson qilgan emas Alloh buyurgan yo'lda ehson qilgan Alloh buyurgan joylarga sarf qilganu minnat qilgan mana bu odam baxtsiz odam uchta toifaning ikkinchisi uchinchisi val munfiqu bil halifil kadib yolg'on qasam bilan molini o'tkazib olgan odam oldi sotdini ishida yolg'on qasam bilan molini o'tkazib olgan odam riyo haqidagi hadis shariflarni ko'p biz o'qib o'rganganmiz riyo haqidagi hadislarni agarki boshqa o'rinlarda ham aytib o'tgan bo'lsak hozirda shuni mazmuni bilan kifoyalanamiz shu riyoning qanchalik yomon ekanligiga dalolat qiladi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda uch toifa odamni alloh subhanahu va taolo huzurida qiyomat kuni birinchi hukm qilinadi avval hech kim hukmi boshlanmasdan turib uch toifa odamni hukmi qiyomat kuni Allohning huzurida hukm qilinadi. Bu uch toifa eng ulug' insonlar deb gumon qilingan kishilar. Birinchisi ko'rinishda shahid bo'lgan odam. Uni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matini unga tanitadi. Bu ne'matni taniydi. Bu ne'matlarni senga berdim, bu ne'matlar bilan nima ish qilding deydi. Seni yo'lingda jang qildim deydi. Hatto shahid bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on so'zlading. Lekin sen falonchi jur'atlik deb aytilishligi uchun jang qilding. Seni odamlar xo'p jur'atli deb aytilding. Ya'ni butun pahlavon, qahramon, u bu deb aytilding. Shu maqsading shu edi, dunyoda maqsadingni olding, mukofotini olding. Buyuriladi jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirib yuboriladi. Ko'rinishda islom jihodida bo'lgan, lekin riyo bo'lgan. Mana bu riyo uning ko'rinishdagi jihod deb atalgan narsasini butun kuchga chiqargan. Alloh subhanahu va taolo uning niyati nima ekanligini bilgan. Niyati riyo bo'lganligi uchun bu riyoni sababli jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilgan. Hadis iboralarida fasuhiba ala vajhihi keladi. Yuzi bilan sudralgan. insonni suhiba kalimasi arab tilida suhiba ala vajhihi oyog'idan yuzini yerga qo'yib turib sudralganlik holatini aytadi biz insonlar huzurida eng katta bir amalni bajargan lekin riyo bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirilgan ikkinchisi ilm o'rgangan kishi va faqat ilm o'rgangan emas birodarlar ilmni o'rgatgan ham Qur'on o'qigan. Ya'ni Qur'onni bilgan, Qur'on o'qigan kishini qara al-Qur'ana Qur'onni bilgan kishini bilib o'qigan odamni aytamiz. Ilm o'rgangan, birovlarga o'rgatgan, Qur'onni ma'nolari bilan bilgan. Biz bilan sizni oldimizda eng ulug' odam deb gumon qilinadi. Haqiqatda ham ulug' odam. Alloh yo'lida shu ilmni o'rgangan bo'lsa, Alloh yo'lida o'rgatgan bo'lsa, Alloh yo'lida Qur'onni bilib bildirgan bo'lsa, haqiqat bo'ladi. Lekin shu ulug' amal agar riyo bilan bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilyapti bu hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh subhanahu va taoloni huzuriga olib kelinadi. ne'matlarni tanitadi, ne'matlarni taniydi. Nima bu ne'matlar bilan amal qilding deydi. Amal so'raladigan narsa. Mana bu narsani bilaylik. Amal qiyomat kuni so'raladigan narsa. Ilmni o'rgandim, o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim. deydi. Seni yo'lingda degan so'z javobda kelyapti. Avvalgisida rajulun ta'allama al-ilma va 'allamahu va qara'a al-Qur'on. Qur'onni o'qigan. Bu o'zidan savol qilinganda seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Shuning uchun Alloh tarafidan kazabda yolg'on so'zlading degan so'zni ishladi. Lekin sen ta'lim olding, olim deyilishlik uchun Qur'on o'qiding, qori deyilishlik uchun Xo'p, seni odamlar olim, qori deyshti. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu riyoning eng katta oqibati, yomon oqibatidir bu. Uchinchisi, siz bilan bizni gumonimizda juda katta odam hisoblangan. Alloh subhanahu va taolo dunyoda vasi' qildi uni, Davlatman qildi. Alloh subhanahu va taolo molning hamma turlaridan berdi. Uni olib kelinadi. Ne'matlarni Alloh taolo tanitadi. Bu kishi taniydi. Nima amal qilding deydi. Nima amal qilding deydi. Uchov savol amal so'ralyapti birodarlar. Biror sen sarf qilishligingni do'st tutgan yo'lni qo'ymasdan sarf qilding deydi birodarlar biz hali siz bilan bizga bunaqa odamni ko'rishlik muyassar bo'lgan emas ibora shuki min tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha sen sarflanishligini do'st tutgan ey Rabbim deydi yaxshi ko'rgan o'rinlardan birortasini qo'ymasdan farq qildim seni rizoing uchun deydi. Alloh taolo kazabda yolg'on so'zlading deydi. Lekin sen falonchi javvob, saxiy nihoyatda javonmard deb nom chiqarishlik uchun qilgansan deydi. Seni xo'p odamlar saxiy deb maqtashdi. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan har bir kishi o'ziga xulosa chiqarsinki, dunyoda kim bor bu uch toifadan ulug' odam? Bundan boshqa yo'q. Birinchisi Alloh yo'lidagi jihodda ishtirok etgan, lekin riyo bilan ishtirok etgan. Ikkinchi Allohning ilmini o'rgangan, faqat o'rganib qo'ygan emas, o'rgatgan, Qur'onni o'qigan, Qur'on o'qishdan ma'no, ma'nosini bilib, buni Qur'onlarni bilgan kishi. Uchinchi Alloh subhanahu va taolo davlat bergan, biror yo'lni qo'ymasdan Allohning rizosi bo'ladigan yo'l. Bid'at yo'llari emas, birodarlar. Xilof sunnat yo'llari emas, faqat Alloh buyurgan o'rinlarga sarf qilganu lekin riyo bilan qilgan. Alloh yo'liga bo'lmagan sarflarni so'rab ham o'tirilmaydi, birodarlar. U yerda Alloh yo'lida bo'ladigan narsaning sual qilinishlikka vaqt sarf qilinadigan joy. Mana bu hadis bilan agar biz o'zimizni tarbiyalamasak, boshqa so'z ta'sir qilmaydi. Mana bu riyoning oqibati. Mana bu narsa eng yaxshi ko'zga ko'ringan amalning jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilishlikka sabab bo'ladigan amalga aylanib ketadi riyo bilan. Dunyodagi eng ko'ringan yaxshi amal mana bunday qattiq bir vahimalik bir holatga aylanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, ey iymon keltirgan kishilar sadaqotinglarni minnat va azob bilan bekorga chiqarib qo'ymanglar, xuddi molini odamlarga riyo qilib sarf qilib qo'ygan odamga o'xshagan. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasdan riyo bilan amal qilgan odamga o'xshagan sadaqotinglarni bekor qilmanglar. Demak, biz sadaqotni ehtiyot qilishligimizni yo'li uch narsadan ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimning iborasi daqiqki, "Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha." Ya'ni, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Kim yaxshilikni qilsa emas, kim yaxshilikni olib kelsa. Arab tilida bi bilan joa fe'li mutaaddiy bo'lyapti. Kim yaxshiligini oxiratga olib borsa, u qilgan yaxshiligidan ko'ra ko'proq yoki 10 barobar yaxshilik beriladi. Biz hammamiz yaxshilikning 10 barobar bo'lishligini hech esimizdan chiqarmaymiz.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 Allohning huzuriga faqat pokiza amalgina ko'tarib ko'tariladi. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib pokiza amal ko'tariladi. Demak, mast qiluvchi ichimlik bilan topilgan pullar qimor bilan topilgan pullar va hamda boshqa to'ng'iz go'shti shariatga zid bo'lgan shariat harom degan narsalar bilan topilgan pullarni har qancha o'zini tili bilan aytamiz shariat tili bilan emas shariat tili uni ehson demaydi shariat u unda ehsonga buyurgan emas shariat uni ehson ham demaydi o'zi sarf qilgan mollarni o'zi aytgan ehsonni Alloh qabul qilmaydi mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz shuning uchun chunki bizni Alloh buyuryapti iymon keltirgan kishilarni. Qimarvozlar sarf qilishligi mumkin. Mast qiluvchi ichimlik, purushlar bular ham sarf qilishligi mumkin. Lekin bu nido iymon keltirgan kishilarga. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar kasb qilgan narsaning pokizalaridan sarf qilinglar deyapti. mimma akhrajna lakum min al yerdan sizlarga chiqarib berganmiz, shu narsalardan sarf qilinglar. Demak, yerdan biz chiqarib bergan deyapti Alloh taolo. Yerdan hech kim chiqargan emas. Xolasin chiqarsin mana. Bir urug'ni tashlab chiqarsin. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zining hayotdagi o'rnatgan sunnati asosida buni bizga chiqarib beryapti. Demak, uni sizlar chiqarganinglar yo'q, biz chiqarib berdik deyapti Alloh taolo. Shu narsaning pokizasidan sarf qilinglar. Demak, dehqonchilik mahsulotlaridan Alloh yo'lida infoq qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Kasb orqali topgan narsalarimizning pokizalaridan infoq qilishlikka Alloh buyuryapti. Bu narsani bajarishlik o'zimizni Allohning buyrug'ini o'zimizda mujassamlashtirishlik deb bilmoqligimiz kerak. Va la tayammamul minhu tunfikun. Infoq qilib, sarf qilishlikka, ehson qilishlikka bu kasb qilgan narsalarni nopokini, yomonini tanlamanglar. Inson dehqonchilikdan ham yomonini bermasin. Kasb qilgan narsalardan ham buni bozorda olmaydigan, buni birovga berib yuboramiz deb turib bermasin. Chunki bu berishlikka buyurayotgan Alloh. Agar bir insonni dadasi bir narsani berishlikka sarf qilsa, dada sarf qilishlikka buyursa, dadam buyurdi deb eng yaxshisini sarf qilishlikka harakat qiladi. Qobil farzandlar. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga kasb yo'lini o'rgatgan. va hamda yerdan har bir narsani chiqarib berayotgan zot bizni buyuryaptiki pokizasini sarf qilishligimizga va undan yomonini qasd qilmasligimizga chunki o'zinglarga ham yomonini berilsa olmaysizlar magar ayblab turib olasizlar shuni beribdiya bilinglarki olloh sizlarni infoqqa buyuryotib olloh ehsonga buyurib sadaqotga buyuryapti sizlardan bir narsa olmoqchi emas olloh g'aniy hojati yo'q bo'lgan zotdir hamidun olloh birovlarning maqtoviga muhtoj emas o'zining zotida maqtalgan zotdir shuning uchun ham bu oyatni ba'zilar zakotga qabul qilishadilar ham lekin ba'zilar bu yerdagi umumiy infoq murod deyishadilar mana bu ulamolar, mustahidlar, hadislar yordamida ushur mana bu narsalarni bizga ta'lim berishganlarki, yerdan chiqarilgan narsalarning suv bilan bepul suv bilan sug'orishlik natijasida ungan dehqonchilik mahsulotlariga o'ndan bir berilishligi agar pullik bo'ladigan bo'lsa yigirmadan beri suv pullik bo'lgan suratda yigirmadan bir berishligini bizlarga mana bu e, boshqa yo'llanmalar asosida bizga shu narsalar ma'lum bo'lgan ba'zi savollar bo'ladiki dehqonchilik mahsulotlarining ham tillo va kumushdan bo'lgan zakotlarning nisobi bo'lganga o'xshagan dehqonchilik mahsulotlarining ham nisobi bormi yoinki ushir berilganda ozgina bo'lsa ham shuni beriladimi ko'proq hadislarning mazmuni shuki don mahsulotlarida xurmo va hokazo odamlar o'rtasida ko'proq iste'mol qilinib yeyiladigan mahsulotlarda besh vasaq miqdori nisob hisoblanadi bir vasaq deb oltmish son aytiladi bir so bo'lsa to'rt mut hisoblanadi bir mut bo'lsa bir hovuch hisoblanadi o'rtacha miqdordagi hovuchda bir mut bug'doy yoki o'rtacha miqdordagi bir hovuch hisoblansa to'r hovuchi bir so bo'ladi oltmish so ya'ni oltmish so bo'lsa ikki yuz qirq hovuch hisoblanadi bir vasaq hisoblanadi shundan besh vasaq miqdori ba'zi ulamolar tarafidan buni qancha vazn kelishligi ham tayinlangan umumiy hisob shundir biz ixtilofli fikrlarga o'tmaymiz o'ninchi nido alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni taqvoga buyuryapti. Va taqvoga buyurishlik bilan bevosita ribodan voz kechishlikka buyuryapti. Sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zaru biharbin minallohi va وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ey iymon keltirgan kishilar Allohdan taqvo qilinglar Allohdan qo'rqinglar va qolgan o'rtanglarda qolib ketgan ribolardan voz kechinglar tashlanglar agar mu'min bo'lsanglar ribo butun dunyoda shoir bo'lgan amal edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida biror bir ribosiz muomala qiladigan odam yo'q edi, magar Alloh mustasno qilgan zotlargina bor edi. Mana bu ribodan voz kechishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar mu'min bo'lsanglar. Hozirgi vaqtda ham bu ribo nihoyat darajada avj olgan amaldir. Islom riboni qat'iy harom qildi. Ribo bilan shug'ullangan odamni qiyomat kuni xuddi bir jin tekkan odamning dovdirab turishiga o'xshagan turadi qachonki jin shayton uni qattiq bir intizomsiz suratda urayotgan odam dovdirab qolgandaqa turadi qachonki tik turishligi bilan yana shu zarba paydo bo'ladida shu shaytonning zarbasi paydo bo'lishligi bilan yana dovdirash boshlanadi qiyomat kunida turishligi shunday achinarli bir holatda bo'lishini bayon qildi Rasul sallallohu alayhi vasallam riboni yeyuvchiga la'nat aytdilar. Ummatlariga mehribon bo'lib, hatto osiy bo'lgan ummatlarini ham haqqiga duo qilgan zot riboni yeyuvchi odamga la'nat aytdilar. qalblarda ribo yeyuvchi odamga mehrni qo'ymadilar. Alloh uchun yomon ko'rdilar va la'natlarini e'lon qildilar. Allohning la'natini e'lon qildilar. Alloh ribo yeyuvchiga la'nat qilsin dedilar. Va yedirishlikka, yeyishlikka sabab bo'luvchi mukiligi ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Shu riboni yozib, riboni vujudga kelishligiga sabab bo'lib yozib turgan odamga ham la'nat bo'lsin dedilar. Va riboda guvoh bo'lgan odamlarga ham odatda ikkita guvoh bo'ladi va shahidayhi kalimasi keladi hadis iborasida Allohning la'nati bo'lsin riboda guvoh bo'lganlarga. Yani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 7 insonni halokatiga sabab bo'luvchi narsalardan ijtinob qilinglar dedilar. Qiyomatda halokat tushi 7 ta uni qilgan amalni qilgan odamlar dedilar. Shulardan bittasi ribo yeyuvchi odam dedilar. Demak, ribo bilan shug'ullangan odamlarning pulni foydaxo'rligi. Riboni biz o'zimizni darslarimizda aytib o'tganmiz, qisqacha aytamiz, ribo ikki turli bo'ladi. Birinchi ribaviy narsani ortiqchasi bilan sotishlik. Misol qilib olganimizda tillo, kumush, bug'doy, arpa, xurmo, tuz va hokazo shunday odatda bo'lib iste'molda bo'lib turgan narsalarni aytyapmiz. Shu narsalarni agar bir xurmoning bir turi yoyinki arpa yo bug'doy shunga o'xshagan narsalarning bir turini ikkinchi bir turiga tengma teng qo'lma qo'l berilsa ribo bo'lmaydi bir kiloga bir kilo shu vaqtda berilishligi bilan ribo bo'lmaydi ammo ikki kilo yomon bug'dayga bir kilo bug'dayga ikki kilo yomonroq bug'dayni sifati pastroq bug'dayni almashtirilsa ribo bo'ladi buning yo'li nima 2 kilo bug'doyni sotiladi. Pulga sotib turib, shu pulga bug'doyni, yaxshi bug'doyni sotib oladi. Mana bu halol bo'ladi. Buni ribal farbul deydi arab tilida. Nasiya ribasi, ribosi bu odatda ko'proq iste'mol qilingan xalqlar o'rtasida bir odam ikkinchi bir odamga pul berib, odatda muomalatda yurgan pulni berib turib, shu bir oyda shuncha miqdorda menga pul topshirib turasiz deydi. Mana bu ribodir. Shuni yeyuvchisiga ollohni la'nati bo'lsin. Yediruvchisiga ollohni la'nati bo'lsin. Va shuni yozuvchisiga ham ollohni la'nati bo'lsin. Guvohlariga ham ollohni la'nati bo'lsin deymiz. Rasul sallallohu alayhi va sallam la'nat aytgan kishilarga musulmonman deb Muhammad alayhissalomni qalbida muhabbati bo'lgan kishilarga ham la'nat aytishlik lozimdir. Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'nat elga Subhanahu va taolo riboning foydasini yo'qotib tashlashlikni e'lon qildi. Yamhaqullohu riba va yurbi sadaqat. Alloh subhanahu va taolo riboni foydalarini hammasini yo'qotib tashlaydi dedi. Surah Baqara Baqaradagi oxirgi 11-nido harf haqidadir. Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat qarz haqida bayon qilingan oyatdir. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا shu oyatning oxirigacha qisqacha ba'zi mazmunlar bilan tanishtiramiz. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni nido qilyaptiki, qarz muomalotlarni qilganda bir necha hukmlarni bayon qilyapti. bu hukmlarga rioya qilishlik zarur ekanligini bildiryapti. Shu qarz hukmlarga rioya qilmaslik mu'minlar o'rtasidagi qarzlarning o'talishligi yo'q bo'lib ketayotganligiga sabab ham o'zi qarz beruvchi odamlar deb aytasak to'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu qarz hukmlarini hozir biz ba'zilarini o'rganamiz. Qarz hukmlarining birinchisi 3 kundan uch kunlik yo 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga so'ralgan suratda kitobat qilishlik shartdir. Bu tafsirlar bilan bilyapmiz. Chunki ila ajalin musamma oyatini dalolat qiladiki, 3 kun va 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga. Tafsir bilan shu ma'lum bo'ladi. Demak, qarz berishgan bo'lsanglar, o'rtada qarz muomalasini qilgan bo'lsanglar, muayyan muhlatga qarz muomalasida bo'lsanglar, yozib qo'yinglar deyapti. Yozish mizojiy masala emas. Yozish Allohning buyrug'i. Demak, 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga bir kishi qand so'rasa, buni yozishlikka Alloh bizni buyuryapti. Ya'ni bemalol bu deyishligimiz noto'g'ri ekan. Albatta shundan biz zarar ko'ramiz ekan. Alloh buyuryapti, biz zarar ko'rishimiz shart emas. Birinchi kitobat qilish bu narsa bizga katta bir manfaat berar ekan. Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan ibodat qilgan bo'lamiz ekan. Demak, muayyan muhlatga qarz muomalasi bo'lganda kitobat qilishlik Allohning buyrug'i. Faktubu Waliyaktub baynakum katibun bil adl. O'rtanglarda kitobat qiluvchi adolat bilan kitobat qilsin. Ya'ni to'g'ri kitobat qilishlikka biz ma'mur ekanmiz. ولا يأبى كاتب demak qarzni kitobat qilishlikdan hamma xo'p deb kelavermaydi bir kotibni chaqirib shuni men falonchidan qarz olyapman shu o'rtadagi shu qarzimizni kitobat qilib qo'ying degan vaqtda kotib bosh tortmasin yozishlikdan olloh bunga yozishlikka qodir qilibdi bir imloni yozishlikni alloh taolo bildiribdi Allohni bu ne'matiga shukr qilib, kotib shu narsani yozishlikdan bosh tortmasin. Fal yaktub yozsin shuni. Yozuvchi ya'ni odamga imlo qilib aytib turgan kishi qancha miqdordaligini aytuvchi kishi allazi alayhi haqqu haqni olayotgan qarzdor shuni yozdirsin. Qarz beruvchi emas, qarz oluvchi shuni yozdirsin deyapti Alloh taolo. Alloh Rabbidan taqvo qilsin, biror narsani kamaytirib yozib qo'ymasin. Agar qarz oluvchi kishi shunday odamki ham xat yozishni bilmaydi. Ya'ni aqlan zaif, yoyinki umuman imlo qilishlikka, aytib berishlikka qodir emas. Shuni ham aytib bera oladigan darajadagi emas. Aqlan zaif bo'lsa, unda valisi shu qarz oluvchining valisi adolat bilan yozdirsin va ikkita guvoh er kishilardan ikkita guvoh hozirlasin yoyinki bir er ikkita ayol guvoh bo'lsin mana bu guvohni ham alloh subhanahu va taolo buyuryapti kimlar ular guvohlikka o'tadigan kishilardan mabodo shunda biror ayolni sha'niga tuhmat qilgan kishi bo'lsa guvohlikka o'tmaydi darslarimizda avvalda aytib o'tganmiz odamning guvohligi endi insonlik guvohlik safida u odam manzili tushadi odamning so'zini e'tibori bo'lmaydi chunki ikkita guvoh bo'lishlikdan asli hikmat ikkita er kishidan yoinki bir er kishi ikkita ayol bo'lishligidan hikmat shuki alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki bittasi adashib qolsa ikkinchisi eslatadi Guvohlar chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lib qo'yinglar degan vaqtda bosh tortmasin. Haqiqatda guvohni chaqirsa, "Yo'q, men bu ishga guvoh bo'lmayman" deydi. Nimaga? Butun tuhmatlar davrida bunaqa narsalarga guvoh bo'lganlar ko'p zararlar ko'rganligi uchun bosh tortadi. Lekin islom o'zining nizomi bo'lib turgan vaqtda bunday bosh tortmasin. Chunki bu yerda bosh tortishadigan bo'lsa, albatta unga qattiq jazoni zararlanadigan bo'lsa, islom uni himoya qiladi. Kichkinami, katta narsami muayyan muhlatga qarz olsanglar, buni yozishlik, qo'yishlikdan malollanmanglar. Shuni ham yozib o'tiramizmi demanglar, yozib qo'yinglar. Alloh subhanahu va taolo islomiy jamiyatni pokiza jamiyat bo'lishligini iroda qiladi. Shu jamiyatda gina adovatlarni vujudga kelib qolishligini oldini oladi. Mana bu narsa zalikum aqsatu indalloh bu narsa Allohning huzurida adolatliroq va aqwamul shahada bu guvohlikka nihoyatda bir to'g'riroqdir va adna alla tartabu shubhalanib qolmasliginglar uchun yaqinroqdir demak zalikum aqsatu indalloh kalimasi juda og'irki Allohning huzurida adolatli degani har Allohning huzurida so'raladigan amal ekanligiga ishora bo'lyapti Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qishlikdan ilgari bu mayitni qarzi bo'lsa kim o'taydi dedilar. Men degan odam chiqmasa, birodarlarning janozasini o'qinglar deb o'zlari o'qimasdilar. Shuning uchun ashoblar qarz bo'lishdan ehtiyot bo'lishardilarki, meni janozamni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qimay qo'ymasin dedilar. islom g'animati ko'paygandan keyin aytdilarki endi bu mayitni qarzi bo'lsa men to'layman dedilar agar moli davlat qolgan bo'lsa merosxo'rlarga dedilar qodir bo'lganlarda shunday dedilar shahidning hamma moli mulk shahidning hamma gunohlari kechiriladi shahidning fazilatlari hisobsizdir birodarlar hammamiz buni ko'p eshitganmiz ammo qarzi kechirilmaydi dedilar qarz shu unga hijolatlik bo'lib turaveradi dedilar. Buni Jibril menga xabar berdi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Magar kitobat qilmasliginglar mumkin, tijorat o'rtanglarda idora qilib turgan naqd bo'lsa. Ya'ni 3 kun muddatdan ozroq, 1 kunlik, 2 kunlik va yo shu kunda bo'lib ado qilinadigan bo'lsa, uni kitobat qilmasliginglar mumkin. uni yozmasanglar sizlarga gunoh yo'q deydi. bay qilgan vaqtinglarda guvoh qo'yinglar ya'ni biror uyni savdosi bo'lsa yoyinki boshqa bir sayyorani savdosi bo'lsa u umuman biror bir narsalarning savdosi bay qilishgan vaqtinglarda guvoh bo'lsin dedilar alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir bu yozuvchi qarzni yozib qo'ygan odamni zararlantirmasin guvohlarni ham zararlantirilmasin agar shu yozib qarzni xolis yozib bergan odamni qarzga xolis guvoh bo'lgan odamni zararlantirsanglar bu sizlardagi fisq gunohdir deyapti alloh taolo ba'zi guvohlar bo'lishligi mumkin uzoqroqda turgan ba'zi guvohlar yozib bergan odamlar uzoq masofada turgan bo'lishligi mumkin hadab guvohni chaqirib unga qancha chiqimlariga sabab bo'lishligi bu zararlanishligidir bu shunday zararlantirmanglar dedi yozishga buyurgan zot guvoh bo'lishlikka buyurgan zot yozishlikdan bosh tortmanglar degan zot guvoh bo'lishlikdan bosh tortmanglar degan zot yozuvchi va guvohni himoya qilib qo'ydi zarracha shuni zararlantirsanglar sizlarga fisq dedi alloh taolo vattaqulloh va yuallimukumulloh Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Men shu yerda bu mavzudan chetga chiqish bo'lsa ham vattaqulloh va yuallimukumulloh oyati juda ham bir chuqur mazmundir, birodarlar. Ba'zi zotlarga Alloh subhanahu va taolo shunday ilm berganki, bu ilmning maydoniga aqli yetmaydi, birodarlar. Mana bu jumladan bittalari Imom Buxoriydir. Butun dunyo ulamolari imom buxoriyning ulug'ligini ilmining nihoyat darajada kengligini bilishlik bilan ovora bo'lib ketyapti hali u kishining ilmlarini maydonini hali o'zlarining jome sahiylarida bekitgan sirlarini hali ko'plarini bilmasdan o'tishib ketyaptilar bu nimani natijasi vattaqulloh va yuallimukumulloh Allohdan taqvo qilinglar Alloh sizlarga ta'lim beradi. Vovu jam'iyya bilan arab tilini bilganlar bilishib turibdi. Vovu jam'iyat bilan kim Alloh menga ta'lim bersin, shunday bir ilmlarni o'zini qalbimga jo qilsin deb, Allohning ta'limi menga bo'lsin desa, vattaqulloh degan buyrug'iga bo'ysunsin. Allohdan taqvo qilinglar deb Alloh buyuryapti, undan keyin fe'li muzoriyni vovu jam'iyya bilan atf qilinyapti. Alloh sizlarga ta'lim beradi. Bu bir kishiga emas, Alloh subhanahu va taoloning qiyomatgacha bo'lgan fazli. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga o'zi ta'lim beradi. Ustozlar shunday ilmlarni beradiki, u o'qigan odamning ilmini ko'rib, ustozi bilan solishtirib ko'rsa, butun boshqa ilmlar paydo bo'lgan. Bu Allohning ta'limi uchun taqvo bo'lishi kerak. Buni boshqa yo'li yo'q deyapti Alloh taolo. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Bu har bir ilmni e, haris bo'lgan odam uchun zarurki, Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Alloh sizlarning ustozinglarga aylanadi. Shu vaqtda Allohning ta'limi boshlanadi. Mana bu narsani nihoyatda yaxshi, agarchi darsimizning mavzusidan tashqari bo'lsa ham, bu bir ajib bir oyatki, fe'l amr fe'liga fe'l muzorining bog'lanishligi vallohu alam shu bo'lsa kerak. Vaqotlarni ba'zi bir dinda bo'lmagan qarindoshlarga berilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Islomni moyil bo'lib qolishlik niyatida bersa bo'laveradi. Agar siz bergan sadaqot bilan shariatga zid bo'ladigan harom ishlarni qilishligi aniq bo'lsa, albatta bermaysiz. bugungi darsda infoq sadaqot o'z o'zidan hojatlardan tashqari bo'lishlikni afzalligi gapirildi xatni mazmuni lekin o'tgan darslarda bo'lsa masruq degan sahoba muhtoj bo'lib turib birodarning hojatini o'taganligi gapirildi buni qanday tushunishlik mumkin degan savol o'tdi Nihoyatda yaxshi sadaqot birinchi birodarlar zakot boshqa narsalarga shomil bo'ladi birinchi o'zidan boshlashlik afzal ekanligida shak shubha yo'q. Ba'zi o'rinlarda o'zi muhtoj bo'lib turib, birodari undan ham muhtojroq bo'lgan vaqtda berishlik afzal ekanligida ham shak shubha yo'q ekandik. Buni o'zi insonning fitrati, buni alohida bir hujjatlashlikka ham hojati yo'q. Buni o'zi vaziyat hal qilaveradi. Ba'zi o'rin bo'ladiki, siz o'zingizdan ko'ra boshqa birodaringizni hojatini muqaddam qilishligingiz afzal bo'lishligi ko'rinib turadi bu narsa aqlan ham shar'an hamma narsa to'g'ri ekanligi bilinib turadi qur'oni karimda alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib boshqalarga isor qilgan deb maqtagan bu bilan avvalgi gapning bir biriga ziddiyati yo'q ansorlarni alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib birodarlarga berishadi deb maqtadi nima uchun islom islomni deb shunday hijrat qilgan kishilarni islom yo'lida sababli musulmon bo'lganligi uchun xorlanayotgan kishilarni muhtojligini muqaddam qilishlik albatta bu eng katta amaldir infoq bunda bu o'zining hojatidan boshqa odamning hojatini muqaddam qilishlikka bu albatta shu zarur ekanligiga dalolat qiladi lekin islomiy hojat emas shaxsiy hojatlar boshqa hojatlar bo'lsa unda o'zining hojatini muqaddam qilishlik afzal bo'ladi yana uzuk haqida ko'p savol o'tdi birodarlar uzuk shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kumushdan bo'lgan uzuk taqqanlar uning xotam vazifasini bajargan ya'ni muhr vazifasini muhammad rasul olloh uchta qator bo'lgan shu narsani taqqanlar va shuni muhr qilib bosganlar bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzuk taqqan ekanlar deb taqsa ajr bo'laveradi lekin tillo emas xuddi tillo taqsa gunohkor bo'lganga o'xshagan erkak kishilar endi bir odam boshqa bir odamlarni havas qilib turib uzuk taqqan bo'lsa biz boshqalarga taqlid qilmaymiz muhammad alayhissalomga taqlid qilamiz tushunarlimi bu suollar darsni tushunmaslikka dalolat qiladi bir tarafga ketib qolishlikka dalolat qiladi misol savol bo'lyaptiki payg'ambarimiz samud qabilasi yashagan hijr viloyatiga kirmanglar degan ekanlar hozir u yerda odamlar yashaydimi deb aytdi birinchidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam samud diyoriga hijr viloyatiga kirmanglar deganlari yo'q yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar yoyinki yig'laganga o'xshab kiringlar boshinglarga ularni boshiga tushgan musibatlar yetmasin dedi. Bu narsa Samud qabilasini diyorida mutlaqo turmaslikka bo'lgan buyruq emas, birodarlar. Qayerda Allohning balosi tushgan bo'lgan joydan ehtiyot bo'lishlikka bo'lgan narsani tushunmoqligimiz kerak. U yerda odamlar yashagan bo'lsa, u yerda gunohkor bo'lib qolmaydi u yerda. Ya'ni bu bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarafidan ta'limki, balolar nozil bo'lgan joyda ehtiyot bo'lishlikka. Bundan bu xat yozgan birodarlar tushunsalardiki, tiz fujur bo'layotgan joylardan ehtiyot bo'lib yursak bo'lar ekan. U yerdagi kirib tomosha qilib o'tirishdanligi degan tushunsa yaxshi bo'lardi. Misol qayerga borsangiz, tiz fujur bo'layotgan joydan o'zingizni ehtiyot qiling. Chunki joyga Allohga osiy bo'linayotgan joyga Allohning balosi kelishligi mumkin. Shu yerdan ehtiyot bo'lishlikni tushunishingiz kerak. Xo'p, <clears throat> boshqa savollarni bir ikkitalari qoldi. Boshqalar duo qiling debdilar. Ba'zilar farzand berdingizga Alloh taolo shunga bir kamolot bersin, islomga xizmat qiladiganlardan bo'lsin debdi. Alloh subhanahu va taolo mana o'zi o'ylagandan ham ziyoda bo'lsin. Ba'zi betob bo'lgan ayalarga Alloh taolo shifo bersin. Ba'zilar dadalari betob Alloh taolo shifo bersin. Bir kuni bir birodarimiz ham duo qiling, bir oilamiz qattiq bir kasal dedilar. Din islomga xizmat qilib yurgan oilalar, ayollardan alloh subhanahu va taolo shifoi tomba bersin hamma ahli islom qatorida shifo bersin